Toen die Sabbatdag voorbij was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jacobus, en Salome Reekolie gekoop om die lichaam daarmee te gaan balsem. Die zondagmorgen baie vroeg kom hulle by die graaf aan net toe die son opkom. Hulle vraag toe vir mekaar, wie zal voor ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar wegrol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle een jongman aan die rechterkant sit met lang wit kleren aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jezus van Nazareth, wat gekruisig is. Hij is uit die dood opgewek. Hij is niet hier nie. Kijk, daar is die plek waar hulle om neergeleid. het. Maar gaan sê vir sy disciples en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle omsien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graaf uitgegaan en weggehaardloop terwijl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Na Jezus' opstanding vroeg die zondagmorgen, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore sewe bose geeste uitgedreven het. Sy het vir sy disciples gaan vertel wat oor omgetreer en gehuil het. Alhoewel hulle by haar geloor het dat hy lewe en dat sy omgezien het, het hulle haar toch niet geglo nie. Daarna het Jezus met de ander voorkomst aan twee van hulle verskyn terwijl hulle op pad was naar die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disciples gaan vertel, maar die het self vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jezus aan die elftal self verskyn terwijl hulle aan tafel was. Hij het hulle verwaaik oor hulle ongeloof en hardheid van hart omdat hulle die wat om na sy opstanding gezien het, niet geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit, die hele wereld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekomen het en gedoop is, zal gereed worden, wie niet glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wonderteken zal voorkomen bij die wat glo, en mijn naam zal hulle bose geeste uitdrijven, en ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelijk giftig is, zal dit hulle geen kwaad doen nie, hulle sal siek is die hande opleggen en die zal gezond worden. Nadat de Heere Jezus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het hy aan die rechterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie ooral gaan verkondig, en die Heere het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekrachtig dier die wondertekens wat daarop gevolg het.